Gudruolis Ansas. Anso motina klausia, kur išeini Ansai? Ansas atsako, pas gritutę. Sėkmės Ansai, žiūrėk, kad viskas būtų gerai. Bus gerai, sudė mama, sudė Ansai. Ateina Ansas pas gritutę. Sveika, gritutė. Sveikas Ansai, ką gero atnešiai? Nieko neatnešiau. Tai tu man duok. Gritutė duoda Ansui adatą. Ansas sako, Sudie, gritute, sudie, Ansai. Ansas paima adatą, įsmeigia į šieno vežimą ir pareina paskui vežimą namo. Labą vakarą, mama. Labą vakarą, Ansai. Kur buvai? Pas gritutę buvau. Ką tu jai nunešiai? Nieko nenunešiau. Jinai man davė. Ką tau gritutė davė? Adatą davė. Tai kur ta adata, Ansai? Iš šieno vežimą įsmeigiau. Kvailai padarė ansai, reikėjo įsmeigti adatą į rankovę. Tiek to, kitą kartą žinosiu. Kur išeini ansai? Pas gritutę mamą. Sėkmės ansai, žiūrėk, kad viskas būtų gerai. Bus gerai. Sudie, mama. Sudie, ansai. Ateina ansas pas gritutę. Sveika, gritutė. Sveikas, ansai. Ką gero atnešiai? Nieko neatnešiau, tai tu man duok. Gritutė duoda ansui peilį. Sudie, gritute, sudie, Ansai. Ansas paima peilį, įsismeigia į rankovę ir pareina namo. Labą vakarą, mama. Labą vakarą, Ansai. Kur buvai? Pas gritutę buvau. Ką tu jai nunešiai? Nieko nenunešiau. Jinai man davė. Ką tau gritutė davė? Peilį davė. Tai kur tas peilis, Ansai? Į rankovę įsismeigiau. Kvailai padarė Ansai. Reikėjo peilį į kišenę įsikišti. Tiek to. Kitą kartą žinosiu. Kur išeini, Ansai? Pas gritutę, mamą. Sėkmės, Ansai. Žiūrėk, kad viskas būt gerai. Bus gerai. Sudė, mama. Sudė, Ansai. Ateina Ansas pas gritutę. Sveika, gritutė. Sveikas, Ansai. Ką gero atnešiai? Nieko neatnešiau. Tai tu man duok. Gritutė duoda Ansui jauną oškelę. Sudė, gritutė. Sudė, Ansai. Ansas paima oškelę, suriša jai kojas ir įsikiša į kišenę. Kai pareina namo, oškelė jau užtroškusi. Labą vakarą, mama. Labą vakarą, Ansai. Kur buvai? Pas gritutę buvau. Ką tu jai nunešiai? Nieko nenunešiau. Jinai man davė. Ką tau gritutė davė? Oškelę davė. Tai kur ta oškelė, Ansai? Į kišenę įsikišau. Kvailai padarė, Ansai. Reikėjo oškelę prisirišti prie sieto. Tiek to. Kitą kartą žinosiu. Kur išeini, Ansai? Pas gritutę, mamą. Sėkmės, Ansai, žiūrėk, kad viskas būt gerai. Bus gerai, sudė, mama. Sudė, Ansai. Ateina Ansas pas Gritutę. Sveika, Gritutė. Sveikas, Ansai. Ką gero atnešiai? Nieko neatnešiau. Tai tu man duok. Gritutė duoda Ansui lašinių bryzą. Sudė, Gritutė. Sudė, Ansai. Ansas paima lašinius, prisiriša prie sieto ir velka paskui save. Apninka šunys ir suėda lašinius. Kai pareina namo, jo rankoje belikęs tik sietas ir nieko daugiau. Labą vakarą, mama. Labą vakarą, Ansai. Kur buvai? Pas gritutę buvau. Ką tu jai nunešiai? Nieko nenunešiau. Jinai man davė. Ką tau gritutė davė? Lašinių bryzą davė. Tai kur tie lašiniai, Ansai? Pririšau prie sieto, vedžiau namo, šunys suėdė. Kvailai padarė ansai, reikėjo lašinius ant galvos nešti. Tiek to, kitą kartą žinosiu. Kur išeini ansai? Pas gritutę mamą. Sėkmės ansai, žiūrėk, kad viskas būt gerai. Bus gerai, sudė mamą. Sudė ansai. Ateina ansas pas gritutę. Sveika, gritutė. Sveikas ansai, ką gero atnešiai? Nieko neatnešiau, tai tu man duok. Gritutė duoda ansui veršiuką. Sudė, gritutė. Sudė ansai. Ansas paima veršiuką, užsikelia ant galvos ir veršiukas besispardydamas apdrasko jam veidą. Labą vakarą, mama. Labą vakarą, Ansai. Kur buvai? Pas gritutę buvau. Ką tu jai nunešiai? Nieko nenunešiau. Jinai man davė. Ką tau gritutė davė? Veršiuką davė. Tai kur tas veršiukas, Ansai? Ant galvos užsikėliau, veidą apdraskė. Kvailai padarė Ansai. Reikėjo parvesti veršiuką ir pririšti prie ėdžių. Tiek to. Kitą kartą žinosiu. Kur išeini, Ansai? Pas gritutę, mamą. Sėkmės, Ansai. Žiūrėk, kad viskas būt gerai. Bus gerai. Sudie, mama. Sudie, Ansai. Ateina Ansas pas gritutę. Sveika, gritutė. Sveikas, Ansai. Ką gero atnešiai? Nieko neatnešiau. Tai tu man duok. Gritutė sako Ansui. Aš pati su tavim eisiu. Ansas paima gritutę, užneria į sietą, parsiveda namo, pastato prie ėdžių ir pririša. Paskui pareina pas motiną. Labą vakarą, mama! Labą vakarą, Ansai, kur buvai? Pas gritutę buvau. Ką tu jai nunešiai? Nieko nenunešiau. Ką tau gritutė davė? Nieko nedavė. Pati su manim atėjo. Tai kur tu ją padėjai? Parvedžiau už sieto, pririšau prie ėdžių ir pamečiau šieko. Kvailai padarė ansai, reikėjo kartą kitą į ją meilę akį užmesti. Tiek to, kitą kartą žinosiu. Nueina ansas į tvartą, išlupa visiems veršiams ir avims akis ir mėto gritutė į veidą. Gritutė supyksta, nutrūksta nuo sieto ir pabėga. O buvo juk ansas sužadėtinė.